тазом, у п'ятій коморі поклав на шафу між картонними коробками. Сміт тим часом вивів усіх з усе ще наповненої їдким димом радіорубки у коридор, де дихати було легше. Він чекав, коли повернеться шафер. Раптом його погляд упав на пожежний куточок, ящик з піском, вогнегасник, гаки і сокири на спеціальному щиті під стіною. Ви мало не схибили, майор Сміте, очі у мері почервоніли, зморене обличчя було біле, мов крейда, але дівчина ще знайшла в собі сили всміхнутись. Розваги, кажете. А я про це подумала й сама. Сміт усміхнувся їй самим кутиком рота. На цілу усмішку у нього забракло сили через рану. Посмикав за ручку дверей поруч із пожежним щитом. На них висіла табличка канцелярія. Двері, звісно ж, були замкнуті. Переклавши пістолета у ліву руку, він приставив його до замка, натиснув на гачок, увійшов всередину. Канцелярія була як канцелярія. Уздовж стін стояли шафи із теками. Сміт підійшов до вікна, відчинив його, щоб був протяг. Розклав на підлозі кілька грубих тек, підніс до них сірника. Папери спалахнули вмить. Хай вже нам вибачать. Шафер з'явився в кімнаті з вогнегасником в руках і рушив до вікна. Гей, бережіть свої голови, чи що у вас там на в'язах. Вогнегасник зник за вікном. Полум'я розгорілося вже так, що шафер ледве встиг вибігти з кімнати. Щойно він вискочив у коридор, як десь у глибині шлос Адлера. Тривожно заколотав дзвін. Боже, Боже. У відчай вигукнув шафер. Що ж ще звалиться на наші голови пожежна команда? зі злістю на самого себе, промовив Сміт. Прокляття, чому я цього не передбачив? Тепер вони знають, де ми. Там десь був тепловий індикатор, під'єднаний до сигналізації, мабуть, але пора звідси вшиватись. Вони пробігли центральним коридором, жнучи поперед себе бранців, спустилися по сходах поверхом нижче і тут почули крик і важкий тупіт солдатських чобіт на замковому подвір'ї. Швидше ховайте сюди. Сміт показав на закут за портьєрою. Скоріше. О, Господи, я дещо забув. Він крутнувся і подався тим самим шляхом назад. Куди він до дідька? Шафер, поза як тупіт був вже майже поруч, боляче ткнув найближче бранці дулом автомата і наказав куцей закут швидше. За портьєрою він замість автомата взяв у руку пістолета із глушником. Не подумайте навіть доторкнутися до цієї ганчірки. В цьому галасі ви не почуєте і власної смерті. Ніхто не доторкнувся до портьєри. Взутий у важкі чоботи чоловік, важко хекаючи, пробіг за якийсь фут від неї. Солдати бігли вгору тими самими сходами, якими щойно спустився Сміт зі своїми людьми. Потім тупіт раптово урвався. Із кількох вигуків стало ясно, що аж тепер, побачивши саму пожежу, солдати усвідомили, яке складне завдання перед ними постало. Тривога. Сержанте, до телефону. Шафер упізнав голос оберлейтенанта, який командував штурмом радіорубки. Більше вогнегасників. Де на Бога полковник Крамер? Капрале? Знайдіть негайно полковника Крамера. Негайно знайдіть його. Капрал нічого не сказав. За нього відповіло квапливе гупання підборів на сходах. Він промчав повз портьєру, збіг ще на один поверх нижче, аж поки гупання його кроків потонуло у калатані пожежного дзвону. Шафер